אתה גיבור לעולם ארוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ומחיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. Ma'aleha ralu beotashana, na'aleha ra bechol shana, segida livnei ha'adon elkana, alu ha'ara פרשת הברית בסיני, צדיקים בעם אמוני, קראו לבני אלוהיהם אדוני, רואה את הפסגה בעיני. שבניה בוני, שרביה בני, תמימי לוי, קדמי אלוכנני, תם הוא כמו תימהוני. כך כתוב, וענו הלווים, ואמרו אל כל איש ישראל קול רם, ונאמר, וכל ישראל וזקניו ושוטריו ושופטיו עומדים מזה ומזה, לארון נגד הכהנים הלוויים, נושא ארון ברית אדוני, כגר כאזרח חציו אל מול הר גרזים וחציו אל מול הר עיבל, כאשר ציווה משה ואדוני לברך את עם ישראל בראשונה, ונאמר, ויקומו על עומדם ויקראו בספר תורת אדוני אלוהים Elohim, Revi'it Hayom, Revi'it Midvadim Mishtachavim, Ladonai Elohim. V'nemar vayakom alma ale halavim, Yeshua uvani kadmiel, Shavanya buni she'revya bani chanani, V'yizaku gadol elaronai Adonai Elohim. Elohim ata v'yanu amecha, Mechayim etim osema secha ne'emani, Elohim is gedul fanecha baruch atarnai mechaye hametim